terus tete kok ini ngapa bisa uang kita bisa nih lo <laughs> apa nun saya ulo bos jenengan si pokoknya neng ngantek meleset duduk cempolo <laughs> aku kita kok tenanan lo kita tenanan lho. kereng kereng ki kereng rak buat tenang lho pak guru ngatain itu kereng buat tenang saya yang delok delok delok murid el murid el dagelan dagelan lah kereng ini lama oh yo betul nun saya anu pak tomo lugo Gih, sepuntennya niki gih jenengan ngantri ku wong minggah jam pinten munggah ngendi munggah teng mriki lho jam pinten munggah rene nggih jam 09 wah mulai jam 09 kuwi dalang sregep adek wong oh, ya gorong teko adek nang kene ijen nganggo beskap ngene eh padha ning ning Jakarta <laughs> Nur saya mulai jam 09 nggih nggih nggih piyambak jenengan teng mriki Maksudnya omong-omong dhewe ngoten nggih iya iya dalang kok. Yang dinyang dia kira dalang ngomong dhewe. Oh nggih, nggih nggih, sampun. Nyapa, Dik? Pak. Apa? Pendinginane mereka lawang ora, Pak? Iya. Piye, Pak? Petuk aku kancaku sing dadi dokter spesialis jiwa. Hmm, aku tekok ciri-cirine wong gendeng piye to, Mas? Oh, Omong dhewe disauri dhewe. Oh. Jare ciri-cirine wong gendeng ngono kuwi. Nuwun sewu lho, Pak. Jenen lho ora usah guyu, iki tak kok tenan. Kuwi wis tau dituthuk wong putu. <laughs> iki aku tak kok tenan. Jenen munggah mulai jam pinten? Barat no. Wong kok ngedan-edan bayar sugdi temen lho. Nah, iki lho, jenengan minggah jam ini jam pinten nur sewu. Ora munggah. Lho, ora munggah. Lah buktine nek kene wong eh, ngapusi. Eh, api lho, ora munggah. Ora munggah. Muni ora munggah lho brengose gogrok kabeh. Gogrok. Kaya serundeng, Pak. Sampean munggah mulai jam 09.00 jarene mau. Mulai Pak Tokunyu. Lah ya, munggah jarene sampe jam 09.00. Nggih, jam 09.00. Omong dhewe ora? Omong dhewe. Oh ya berarti persis sing diomongne kancaku berarti gejala gendeng, Dik. Iya iya. Benen non sewu lho, Pak. Gendeng bayarane okale. Nggih, mboten lapor napa sembarang. Jenan pun enjing-enjingno sosok nggih teng pasar Binangun nate. <laughs> Nate. Pak, kula wis mlebu pasar lho. Angel lho tambanane. Angel lho, Dik. Takonono dalang mulai tahun pira? Pak, nun sewu. jenengan gosek jenengan gosek lah piye to Lah aku nyauri ke kepiye lah iya bener tahu nang pasar waduh wis tahu mlebu pasar ya angel tambanane lah mayang ngomong dhewe jare wong edan susah ta musuh dagelan iki Anu pun dangu tahun dangu tahun pinten mulai tahun pinten. Tahun dangu. Mulai tahun wiwit tahun bulu, Sowi loh. Tambahan yang itu pedhot besar besar. tulisan. Omong ini adus sobat kelambi berarti. Iya, iya. anu Pak jenengan lak Gusik atus ngoten Gusik dirukas <laughs> Piye piye piye atus piye Nah atus ngoten copot klambi napa mboten Witene ra atus copot klambi gemblong kabeh kaya masalah wis entek kaya ngono wis tau do Pak tau do Si, si. Mas Yudo, Dalam. Aku titik-titik Bela Nono. Mas Yudo ini nek adus cepet klambi ora? Mboten kula kaosan kaosan kaosan. Kula sarungan kula. Kula kaosan adus ning kali ya Iya wis adus ning kali Enten yang isi. isin. beli aku adus aku ambil. Nah, Nek sampean anu nggih mboten kelambinan nggih adus. Mbak Deni. lo, buat aku dibelani. Pripun? Golek Mas Persil. Iya tau. Lek bubuk karo Mbak Deno. Oke. Kayak kelambinan porang. Klambenan. Kaos kakian bareng kok. Lah adem ae. Ya padha ya. Dek nek nek turu niku nggawa kaos kaki, sepatonan, gawe helm. Kowe <laughs> apa ne? Apa ne turu apa ne bulan? Tak ewangi. Lambemu ya tapi rasa helm bareng kok tak. Wong tertip Mas, Helm ngisar di helm ngisar. Iya iya iya. Le gara aku wis. Mboten niki kula terus nih. Salah. Aku Ampun aku. Wes ora iso kula terusne. Ana ora iso. Lah monggo sampean rene wong loro ki sing bayari aku lho. Lah, lho. Sopo ngomong bayar kok kono-kono wong dalan tok e. Eh? Bayari opo? Perantara lho. Wong kono ki blantik-blantik. lho jane guru dalang apa blantik? Walah telu berarti, Pak. Wah, alah. Piye? Lha sampean iki piye kok eh? genahe lho aku Pak Tomo jan kok iso. Angel jan Pak Tomo. Engko sik to, Mas. Mongko aku iki klebu ngepen karo penjahan berdua. Alah, neng di neng di tak susul. Neng siraman tak susul. Neng popo tak susul. Sesuk rasa nyusul. Ngapa? Nyusul-nyusul njaluki rokok enegah. Wes bos. Masa ta, Dik? Ampun nyusul mesti ngene lho, Pak. Eh, sing tanggapan lho kancane ora iki lho. Blosok kancane sisi. Lah sampean ndek ben kae. Aku mung ramuni. sampean kula kale percil nggih karo sampean lho. Karo sampean. Pripun? Sampean ndek tanggapan pas anu kae nggih kula susul. Terus tanggapan teng anu nika nggih kula susul. Lah apa Pak? Urung tau tanggapan. Lho ndek ngenane karo awake dhewe kene karo kene ora tau ngejak awake dhewe belas. Ora roh awake dhewe tanggapan nek diwuyang. Eh, lah kok talak nek ora kurang telung sasi ngono ora iso. Iki lak saket bejane Paratno ta iki. Lah kok saget? Lah nyatane Mas Persil sak rombongan iki iso lodang klebu Mbak Deno iso. Iki nek ora bejane Paratno ora iso iki. Oh nggih, hal kabeh. iki termasuk bejo niki. Benjing nggih bejo tanggal sesuk bejo tuh ya dibatalne ya. Bejo niku. Bejo. Ijen kula nggih batal kok. Pak Yok golek golek papat engkas batalan Pak Yok golek papat engkas. Wong jenengan niku wonten anu nuwun sewu lho, mas? Pripun? Nek ditungakne mawon nggih. Dongakne manehne dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pikantuk putra momongan sing putra saleh putri salehah iso migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Pun cekap komplit. Amin. Dongakno manten ya pinter kono to dek wong kono kuwi dadi dalang. Tegese dalang ki ngudal-ngudal piwulang. Mesthi piwulange piwulang luhur. he eh, eh. he Nek kene kocoro dalang pinter. Hmm. Tapi lek mburung karuan no, Pak, yo beda lek nunggu toko lho, Mbah. Tapi lek ngene iki aku ra roh. Ya mesti pinter dong, ndongano manten dalang kok. Eh. Mas Yuda. Dalam dina iki aku ora pinter babar pisan. Lho lah sampean niku guru lho, Pak. Guru niku digugul lan ditiru lho, Pak. Guru nek ora nang kene. Guru nek kepinujan nang sekolahan ngono kae. Lha nek nang kene dudu guru. Niki dalang. Ngene masak murid e yo percaya, Dik. Ora percaya, Pak. Lu kaya ngono lho, yo kenek to. Delokan to kaya ngono lho, Pak. Cara ngulangne yo digatek muridé, Pak. Alah, paling yo kon turu. Lha menawa ndalang sesuk terus apa ngajar? Jadi pemendalang apa diwarai apa langsung pokoknya ayo anak-anak oh, oh, oh, oh terus piye zaman ki alam boh ini <laughs> kayak roh jeneng muka ini <laughs> Mas aku sabar ki. Wong ki takon dongane Pak Yudha wis dongane. Dongane nek sampean kan langkung mandi, langkung, langkung sepuh, dasare sampean ngaso guru nggih dalan.